що залишить по собі? Оті кілька будівель? Хто їх пам'ятатиме? Хоч кажуть, що кожна людина щось залишає по собі. Їх мільйони мільйонів перейшло по цій землі, починаючи з тих, що в шкурах, на напівдиких конях, у вибійчаних свитках. Навіть їхні кості розчинилися в гумусі. Закриють колись і берковці, знесуть пам'ятники. А що ж, може, він доживе до того часу? І його пам'ять прорубана переживе камінчик на могилі. Отак вони всі один через одного. В цьому сенс. Але багато хто хоче, щоб пам'ятали його. Для цього власне й живе. Ірино, я прийшов поговорити з тобою. Сказав і вже забув про Рубана. Ти пробач мені, що так раптом. Я спланував усе раніше, тільки не хотів тебе тривожити. Та й знаю, що ти, як і я збиратися нам нічого. Поїдемо у веселе. Веселе не чула. Розумієш, ну, втомився я. Та й не те, що втомився. Ну, нащо, нащо мені оці битви? Признаюся, я давно мріяв віддатися чистій архітектурі, вирватися кудись під високе небо. Там поки що лише пісок, чистий, як золото. Тільки розпочинається будівництво, все нове, великі вікна, море світла, колосально. Він підігрівав себе, потроху й справді захопився. Все молоде, чисте, і ми. А так би я ніколи не вирвався. Все було чогось шкода. А чого? Хіба цим живемо на світі? Мене запрошують, отже, сподіваються від мене на щось. Я хочу створити таке місто, якого ще не створював ніхто. М'які лінії, м'які форми, там не буде горя, скрізь світло, широкі сходи до моря натхнення і праця. Він захоплювався дужче й дужче, фантазував. Вона з болем дивилася на нього, і він того не бачив. Крізь страждання, муку, страх, їй здавалося, що вона ось ось провалиться в прірву, з її серця пробивалися жаль і навіть щось схоже до оповитого смутком і доброю іронією захоплення. Так, і іронією. Їй було соромно за це. Але чи не вперше ворухнулося в її серці щось схоже на зверхність? На жаль, до сліпця. Ну ось, як бачиш, навіть у нещасті ми знаходимо щастя, закінчив він. Ці слова перемінили її. Стояла біла, гейби кридяна, губи їй повело кутиками вниз, обличчя стало негарним. Він не любив у неї такого обличчя. Знав, що вона завжди, що б там не сталося, намагається при ньому триматися на висоті. Тьху, скільки слів заялозили. В будь-яку мить вони зринають на поверхню. Що з тобою? Тобі погано? Не знав, що ти така кар'єристка, спробував пожартувати, але від того її обличчя перекривилося ще дужче. Забудь. Може, квартири шкода? Там дадуть, обіцяють, у першому ж будинку Іринко. Там теж Дніпро.